Verder het die woord van die Heere tot mij gekomen en gesê, Mense kind, rig jou aangezicht in die bergse er en profiteer teen hom. En sê vir hom, so spreek die Heere Heere, Kyk, ek het dit teen jou, op bergse er. En ek sal my hand teen jou uitstrek en jou een wildernis en een woestenij maak. Ek sal jou stede een pijn maak, en jy zal een wildernis word, en jy sal weet dat ek die Heere is. Omdat jij eeuwige vijandskap koester in die kinders van Israël en die mag van die zwaard oorgelever het in die tijd van hulle onheil, in die tijd van uiteindelijke afrekening, daarom, so waar as ek leef, spreek die Heere Heere, gewis, ek sal jou tot bloed maak, en bloed zal jou vervolg, omdat jy bloed niet gehad het nie, sal bloed jou vervolg. En ek sal die bergse ere woestenij en wildernis maak, en uit om uitrede wat deertrek en wat terugkomt en ik zal sy berge volmaak met die wat uit hom verslaan is, jou jevels en jou dale en alle kloewe, die wat verslaan is dier die zwaard, zal daarin val. Ewige wildernisse zal ik je maak, en jou stede sal nie bewoon word nie, en jylle sal weet dat ik die Heere is. Omdat jy sê, die twee nasies daar en die twee landen zal myne wees, en ons zal dit in besit neem, terwijl toch die Heere daar gewees het, daarom, so waar as ek leef, Spreek die Heere, Heere, ek sal handel volgens je toon en jou naaiver waarmee jy uit jou haat teen hulle gehandel het, en ek sal onder hulle bekend word as ek jou oordeel. En jy sal weet dat ek, die Heere, al jou lasterlijke woorden gehoor het wat jy teen die berde van Israël gesprek het dier te sê, hulle lewoes, hulle is aan ons gegeet tot spijs. So het jylle dan jou groot gehou teen my met jylle mond en jylle woorde teen my opgewip, ek het dit gehoor. So sê die Heere Heere, tot vreugde van die hele aarde zal ik jou een wildernis maak. Soos jy vrolijk was oor die erfdeel van die huis van Israël, omdat dit verwoes is, so zal ik met jou maak, jy sal een wildernis word, oor bergse er in die hele Edom, almal saam. En hulle sal weet dat ik die Heere is.